беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Наша забытая, дакладней невядомая, недаследаваная гісторыя распораз падносіць нам два сюрпрызы. Першы звязаны з радасцю адкрыцця унікальных фактаў і з'яваў. Другі з расчараваннем ад таго, што тыя факты і з'явы нікому не патрэбныя. Падобныя пачуцці мне давялося зноў перажыць надоечы на ўскрайку вільні у панарскіх гарах. Тут на невялікіх каталіцкіх могілках у 91 годзе мы пахавалі віленскую пісьменніцу мемуарыстку Зоську Верас. А сёння вырашылі разам са швагром па дарозе адведаць яе магілу. Пакуль швагра разглядаў надпісы на помніках самых розных часоў, маю ўвагу прыцягнуў немалы гранітны куб, перагорнуты да гары нагамі. Надпісы давялося чытаць, нахіліўшы галаву. Помнік належаў штабс-капітану і ад'ютанту рэзервовага корпусу войскаў Ягору Васильевічу Свечыну абставіны ягоныя гібелі ўразілі настолькі моцна, што я паклікаў швагру і мы прачыталі разам. Убіт у падошвы сей гары в сражэнні 7 июня 1831 года, где рускія войска разбілі мяцежнікаў, панеся патеру в 364 человекаа на фоне бязлюдных вясковых з выгляду могілак, размешчаных на высокай густа зарослай гары, інфармацыя пра пабоішча з неверагоднымі чалавечымі стратамі выглядала дзвярыма ў прадонне гістарычнага часу у космас мінуўшчыны. А што гэта было за паўстанне, спытаўся швагра. Я пачаў распавядаць, адчуваючы, наколькі мне бракуе фактаў і як няпроста ўвязаць іх ва ўцямную карціну пасля кожнага слова можна было ставіць пытальнік. Стала зразумела, што вырашальнае ў нашым нацыянальным лёсе антырасійскае паўстанне 1831 году у адрозненне ад паўстання касцюшкі або каліноўскага ніякім чынам не ўпісанае ў беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го такія высновы звычайна робяцца балюча, калі ўяўляеш сабе сотні і тысячы жыццяў, пакладзеных тады дзеля будучыні. Асабліва калі зусім выпадкова трапляеш да помніка, на якім стаіць лічба 364. 364 акупанты. Колькі палегла патрыётаў, ніхто ўжо не даведаецца ніколі. Але два словы пра помнік. Расійскі гранітны куб патрапіў на каталіцкія могілкі адкульсьці з падножжа гары, дзе відавочна стаяў асобным мемарыяльным знакам. Хутчэй за ўсё яго зацягнулі наверх дзеля якаснага матэрыялу, з якога нехта меркаваў або мяркуе зрабіць новыя помнікі. Пакуль жа ён проста валяецца сярод магілкі. Пройдзе яшчэ крыху часу і знікне з твару зямлі апошняе сведчанне найбуйнейшай, як мы высветлім пасля бітвы беларускіх паўстанцаў з расійскімі акупантамі ў 1831 годзе. Чаму такое магчыма у сённяшняй літве, дзе з піятэтам ставяцца да памятак мінуўшчыны? Таму што гэтае паўстанне не займае ў этнічнай літоўскай гісторыі якога-кольвек заўважнага месца. Палякам помнік не патрэбны, бо гэта помнік ворага. Мясцовыя расейцы ушаноўваюць свае мемарыялы, звязаныя з гонарам, а не з пакаяннем. Беларусы толькі часам выпадкова натыкаюцца на памяткі свае гісторыі ў гэтых мясцінах, як мы са шваграм. І тады з'яўляецца нагода ўзгадаць, што это было за паўстанне і ўва што яно абышлося нашай культуры. Асноўныя страты падлічыў мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі. Вайна 1831 году дзеляць гісторыю нашай культуры на да і пасля. Да існавалі універсітэт, кляштары, магнацкія рэзідэнцыі, пры якіх былі калегіумы, школы, бібліятэкі, тэатры, музеі, шпіталі. Пасля усяго гэтага не стала. Засталася дата 1831 год і пытанне. Першае з іх, як называць тую вайну. У Польшчы яе называюць лістападаўскім паўстаннем, маючы на ўвазе лістапад 1830 -го году. У Беларусі яна пачалася толькі ў сакавіку 1831, а закончилась у 1833. Старый российский словник Бракгауза спосылается на книгу Ника Пузырёвска «Польская война 1831 года». Гэтак и она и увайшла в европейскую историю. Чужая война. Але кровь была наша. Атрымалось, что белорусы подарили ту войну полякам – якія паспелі эміграваць французам супраць якіх рассея не адправіла войскі каўказу з якога тыя войскі таксама былі адцягнутыя ў наш край беларусы сталі героямі без перамогі без славы без імёнаў паспрабуем усё ж персаніфікаваць тую вайну сёння тых змагароў назвалі інтэлігентамі прафесор яўхімля левель філёлах і гісторык колішні загадчык катедры віленскім універсітэце на стаў ідэйным правадыром для паўстанскай моладзі. Кампазітары Агінскі Абрамович, вучоныя Балінскі Дамейка, літаратары Хоцька і Гарэцкі, мастакі Сухадольскі і Дмахоўскі ды шмат шмат іншых. Хто стаў героем? Паэткай збіральніца беларуская фальклору 25гадовая графіня Эмілія Плятар камандавала паўстанцамі. Міхал Валович, малады філёзаф і эканаміст, студэнт ля левеля, браў у вайне самы чыны ўдзел. Эміграваў Паыж, тэарэтычна абгрунтаваў адмену прыгону і стварэнне беларускай літоўскай рэспублікі. У сакавіку 1833 году вярнуўся нелегальна ў Беларусь. Вёў агітацыю на слонімшчыні Навагарачыне, стварыў партызанскі сялянскі атрад. Напрыканцы траўня атрад разбілі. Гэта быў апошні трагічны акорд вайны. Валовіч ва ўзросце 27 гадоў быў павешаны. Дзве згаслыя зоркі, дзяўчына і хлапец. Дзе ж слава? Адам Міцкевіч прысвяціў падзеям тая вайны сваю паэму дзяды. Магутным творам, звязаным з вайною, стаў палянез развітанне з радзімаю Агінска, напісаны ў 1831 годзе. Сусветная клясыка, больше у беларускай культуры про тыя падзеі несказанай да сёння чаму па-першае все ж польская традыцыя узнятая на шчыт вялікай эміграцыі аказалася вызначальную гэта было на рукой расейцам якія раздзімалі польскую ідэю пераконуючы тым самым беларусаў у тым што іхная гісторыя зусім не іхная а чужая польская Менавіта пасля тая вайны расейцы забаранілі нават згадваць назвы Беларусь і літва. Па-другое, за савецкім часам гэтая вайна таксама атаясамлялася са шляхецкім закалотам, але выстаўлялася чужую нам ужо з сацыяльных прычынаў. Чым стала вайна для нашай культуры? Наступствы паразы былі катастрафічныя. Тысячы людзей былі расстраляныя, павешаныя, сасланыя на катаргу десятки тысяч были позбавлены маемости и шляхетских правов. Были скасованы и выгнаны все католические кляштеры, ликвидованная церковная уния, спынены деяния Великого Статуту и зруйнованы многие старосветские ратуши, зачинен Виленский университет. Доверливых селянов нападкал пригон новых российских панов и рекручено в Москале. Культурный и духовный фон изменился непознавально, менавіта пасля 1831 году. Пе каласальныя страты нічым не замененыя да сёння. пасля расповеду Сергея Харыўскага, той часавы фон, на якім адбывалася панарская бітва, стаў больш-менш праясняцца. Што да самой бітвы, дык у спрошчаным выглядзе сітуацыя была такая. Паўстанцы захапілі коўна і рушылі на вільню, куды расейцы падцягнулі рэгулярныя войскі. І тут, пад сталіцай вялікае княства, яны сустрэліся. Маркуючы па ахвярах сеча была страшная. У найбуйнейшай бітве паўстання 1863-64 гадоў пад мелавідамі загінула 80 паўстанцаў. У найбуйнейшай сечы апошняй чачэнскай вайны палегла 120 чалавек. Панарскае пабоішча забрала 364 жыцці толькі з аднаго боку. Аднак спынім гэты папулярны пераказ і звернемся да спецыяліста гісторыка. На мае пытанні пагадзіўся адказаць Геннад Саганович. Геннадь з трох найбуйнейшых расійскіх паўстанняў у 18-19 стагоддзі два замацаваліся ў свядомасці публікі імёнамі правадыроў, Тадеруша касцюшкі і кастуся каляновскага. Магчыма, дзеля гэтага пра тыя паўстанні і болей вядома, яны лягчэй затрымліваюцца ў памяці жывымі вобразамі. Якім імем можна было б акрэсліць паўстання 1831 году у беларускай гісторыі. Паўстанню 1831 фатальна бракавала адзінага лідара. Інсургенты дзейнічалі па паветах аўтаномна і разрознена. Паўстаўшы, кожны павет ствараў свой паўстанскі камітэт, собирал войско и ставил своего командира. Акции не были ни скоординованными, ни одночасовыми. У полночно-заходней Беларуси действовали отделы Одишевского, Борткевича, Важинского. У Новоградским повете повстанцами кировал Кашец, у Пинским – Пусловский, на Мазырщине – Кеневич, у Беловежской пушчи – Ронка да и иншие. Агульный часовый повстанский урад был утворен только в червени, але и Тышкевич, что его отшолил, Зусім не з'яўляўся лідарам. Роля ж такіх вядомых асобаў, што бралі ўдзел у паўстанні, як гісторык Міхал Балінскі, пісьменнік Ян Ходзька, мастакі Наполеон Орда і Вікенці Дмахоўскі, не настолькі істотная, каб з іх імёнамі атаясамляць увесь рух. Не надаецца тут і яркая постаць праслаўленай гераіні тых дзён Эмілі Блятар. Думаю, паўстанне 1831 так і застанецца ў нашай гісторыі безымянным. Такім чынам гэтае пытанне застаецца адкрытым. Гэта таксама як і пытанне пра тое, ці залежыць наш інтарэс да гістарычнай падзеі ад таго, як яна называецца. Але над гэтым таксама мусяць разважаць прафесіяналы гісторыкі. Наступнае маё пытанне да Геннадзя Сагановича пра бітвы 1831 году, у прыватнасці пра тую, якую я назваў панарскай, і пра маштабы чалавечых стратаў, Паколькі сілы інсурентаў заставаліся разрозненымі, то паўстанне стала своеасаблівай малой вайной, серыяй лакальных бітваў і сутычак з расійскім войскам. І калі ў красавіку яны часцей перамагалі, дык потым усё больш саступалі перасяжным сілам карнікаў. Згадаю тут бітву пад аўсянішкамі для вільні 20 красавіка, бітву ашмянскіх паўстанцаў з генералам Атрошчынкам пад вішнявам 23 красавіка, битву под Румом на Ашмяншине 29 красавика, битву под Глубоким 15 травня, а так само битвы над Ганшей 28 и под Лидой 31 травня. Тяжкой для касинеров выдалась и сеча под Мазыром 11 червня. Одним из самых кровавых ставы межбой отделу Пусловского С регулярным российским войском под Невелем на Пиншине 8 жнивня, у яким с тысячи инсургентов полегла амаль полова. Але вырашальной и, думаю, наиболее стратной была битва за Вильню 18 червеня на так званых Панарских горах. У ее першиню объединенно выступили инсургенты Шерого Поветова, так само польское войско, посланное на подмогу. На жаль, паўтарыць трыумф 1894-га гэтым разам не ўдалося. Паўстанцы мусілі адступаць, і гэтая параза падкасіла дух усяго руху. Наўрад ці існуе статыстыка чалавечых стратаў за ўсё паўстанне. Верагодна, такі ўлік вёўся ў расійскім рэгулярным войску. Што да паўстанцаў, дык вядома, што яны хавалі свае страты і імёны палеглых інсургентаў каб пасля не падстаўляць пад рэпрэсіі іхныя сем'і. Падобную сітуацыю толькі ў іншым часе апісаў у аповесці на чорных лядах Васіль быкаў. Наступнае маё пытанне гісторыку Геннадзю Саганновічу датычыць нацыянальныя прыкметы паўстання 1831 году. Сергей Харыўскі у сённяшняй праграме ўжо згадаў, што тое паўстанне найчасцей называюць польскім. Скажи, калі ласка, Геннадзь, як характарызуеш яго ты, беларускі гісторык, з гледзяшча Беларусі як суб'екта гісторыі? Паўстанскі рух на абшарах былога вялікага княства развіваўся дастаткова незалежна ад Польшчы. Ён ахапіў практычна ўсе беларускія губерні і доўжыўся тут з красавіка па лістапад 1831 году. За гэты час на нашых землях у ім брала ўдзел блізу 15 тысячаў чалавек. Вось жа аналіз складу ўдзельнікаў паказаў, што гэтае паўстанне не выпадае лічыць ні адно польскім, не толькі шляхецкім. Так шляхта з'яўлялася галоўнаю сілаю, але ў паўстанні ўдзельнічалі ўсе станы, з якіх асабліва ўражвае адсотак сялян. Мужыкі касінеры склалі больш за чвэрць усіх інсургентаў. Рэшта гэта каталіцкія уніяцкія святары, габрэі, мяшчані, студэнты, так што рух быў фактычна народным Застаецца згадаць ідэі, якімі паўстанцы кіраваліся. Іх адозвы заклікалі люд в тую працу за зброю, каб здабыць айчыну і свабоду, дамагацца вольнасці і роўнасці па праву. Пад вольнасцю разумілася дазваленне ад расійскай акупацыі, пад правам законнасць, традыцыя, справядлівасць. Сапраўды асноўнай мэтай барацьбы было аднаўленне рэчы паспалітай у межах 1772 нашымі спекулююць звычайна нашыя абаненты, але гэта азначала і ВКЛ як яе суб'екту, ліцвіны раўніва бераглі самастойна сваю дзяржаву ў рэчы паспалітай заўсёды. Рэч паспалітая памятайма была зусім не польшай. У дзяржаўнасці ж вялікага княства увасабляўся суверэнітэт і беларускага народу. Таму згледзішча нашай гісторыі, Паўстанне 1831 ёсць несумненна важнейшым этапам беларускага нацыянальна-вызвольнага руху і з усіх трох бадай найменш вядомым. Гісторык Геннад Саганович згадаў найменшую вядомасць антырасійскага паўстання 1831 году у Беларусі у параўнанні з папярэднім паўстаннем касцюшкі і наступным каліноўскага У сённяшняй перадачы мы крыху асвятлілі тыя падзеі і імёны герояў. Але галоўная праблема застаецца. Для шырокай публікі, для школьнікаў той надзвычай рамантычны час герояў і змагароў у лепшым выпадку даходзіць як чужое польскае паўстанне, што тлумачыцца тотальнай русіфікацыі грамадскага жыцця і адукацыйных праграмаў. У гэтым сэнсе нацыя жыве і гадуецца чужою для самой сябе і для сваіх продкаў, якія ў 831 годзе ішлі на смерць і нашмат больш думалі пра нас, чымся мы пра іх. Яны гінулі за нашу будучыню, але не перамаглі. Перамагла расійская акупацыя, якая ўжо пэўна ніякім чынам не думала пра нашу будучыню. І сёння мы маем тое, што маем. Усе тры антырасійскія паўстанні ў Беларусі пасля далучэння нашага краю да рассіі пацярпелі паразу. Это значыць, што яны не дасягнулі сваіх мэтаў і тыя мэты застаюцца актуальнымі да нашага часу. Незалежнасць, свабода, дэмакратыя. Яны могуць заставацца актуальнымі і праз 100 гадоў. Вся праблема ў нашым разуменні таго, што тады адбылося, з ініцыятывы нашых продкаў, як свайго, як незавершанага дзеяння. Гэта ж зусім не істотна. Ці 5 гадоў таму наш народ пачаў свой эвалюцыйны рух ці 100 ці тысячу гадоў. Істотна, што ў гэты рух не завершаны. Пэўныя ягоныя этапы застаюцца на ўзроўні стогадовыя даўніны, але не перастаюць ад гэтага быць актуальнымі, бо не пройдзеныя. По дорозе до хаты мне сгадывалась крылатая фраза российского императора Николая I, когда он отправлял гвардию у Беларусь. Вам доведется смагаться с ворогами, але памятайте, что яны браты. Гэтые словы сталіся з местом усіх наступных беларуска-расійскіх дачыненняў. Гэты ж прынцып сёння пануе ў беларускай палітыцы, з яе шматвектарнасцю, рынкавым сацыялізмам і праваслаўным атэізмам. Усё вельмі блізка, гістарычныя адлегласці быццам і не існуе. Вярнуўшыся дадому, мы са шваграм кінуліся да кніг. Жонка ўключыла тэлевізійныя навіны. Аказваецца, з расійскага боку ў панарскай бітве ўдзельнічала 20-тысячнае войска, сказаў швагра. Я паспрабаваў уявіць сабе наступ гэтай армады на гару, дзе пад каплічкай на вясковых могілках паўстанцкія камандзіры аддаюць апошнія перад боем загады. Тэлевізійны дыктар распавядаў пра 50-тысячную югаслаўскую групоўку ў Косаве. Паказвалі наезд сербаў на албанскую вёску. Такая самая парослая дрэвамі гара ўсё пераблыталася часы краявіды твары нязменнай засталася толькі сутнасць падзеяў острая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.